Hiru helburu nagusi finkatu ditu Mathieu Bergek geldizentzakon epe mugatu hortan, urte batez haintzin lehenik Euskarazko erakaskuntza bultzatzea eskola publikoetan, bigarren ekorik komunikabideen baliabideak azkartzea, bereziki ekintza berri batzu dirustatuz, eta tap edo eskolendako aktivitateak antolatuak baitira erriko edo elkargoen bitartez, horiek gero eta gehiago eskuaraz proposatzia. Galdegin diogu ere, Mathieu Bergeri, nolako gogoetak ibiltzen ote diren EP egitura eta xutik ezari nahi den eskoleriko elkargo bakararen artean. Bada ikus molde aldaketa bat gure lan taldeetan astapenean, aipatzen ginoen hizkuntzaren kompetentzia integratzia elkargoaren baitan, euh, Xutik ezarriko den lekargo berriak hizkuntzaren kompetentzia eskuratuko luke, eta EEPek segituko luke bereziki estado eta eskunde eh, nazionalarekin elkarlanean. Justement, mais sur ces questions d'enseignement en rapportation avec l'État et l'éducation nationale, mais qui également euh, ferait en sorte que toutes les collectivités continuent à avoir une politique linguistique. Bai eta kolektibitate euh, ere, hizkuntzaren kompetentzia eskuratuko luke kudeatzen dituen sailetan. Linguistique dans le cadre de leurs compétences également.